для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Звычайна Пятру хутка засынаў, вось так прыпаўшы вуснамі да жончанага гарачага пляча. Але сёння не спалася. Чамусьці зноў перад вачамі стаяў Андрэй Запечка. Як жывы дакор яго Пятрову спакою і шчасцю. А потым Вольга з яе насцярожанасцю, самахвярнай хітрасцю і прагным жаданнем пачуць добрае слова заспакаення. «Ты папракаеш нас за нячуласць да людзей», Ты лічыш, што ў цябе адной сэрца баліць за іх пакута, а сама ты, а? Завошта ты не ўзлюбіла гэтую няшчасную вольгу, яна адчувае ёй горка. Ці не яна тая багіня, да якой ты бегаў пасярод ночы? Голас адразу зрабіўся саркастычна ўедлівы. Я сустрэў яе з аўчаровым, ён хоча ажаніцца, а яна баіцца, каб яго пасля не папракнулі. Недарэмна, відаць, баіцца. Ты бязлітасная. Няўжо праўда ты думаеш, што ўсе, хто быў, там паводзілі сябе, а? Ну, ну як ты думаеш? Не ўсе ехалі па добрай волі. А ты ведаеш, чаму яна паехала? Ведаю. Яна ратавала сяброўку. Ад чаго? Як ад чаго? За тое, што рабілі яны, медаляў не даюць. Спачатку круцілі з партызанамі, а потым знайшлі ход, каб адно і другой было добра – Ды, ды, дзе ім было добра? А то гаравала яна, Вольга твая. Прыехала выпішчаная, расфуфыраная, воз нямецкіх анучак прывезла. Мяне здзіўляе твая суровасць, нельга так, Сашок, ты бачыш толькі знешні бок. Жыццё ёсць жыццё, яно не спыняецца і жывы думае пра жывое. Эх, як ты абараняеш іх палявых гэтых ды паходных? Жыццё ёсць жыццё сказала тихо, але со злостью. А што б ты заспеваў, каб я, а? А ў мяне можа большая, чым у каго была мажлівасць, каб жыццё не спынялася, а я спыніла яго. Закрануты чарговым напамінкам пра яго грэх, абражаны недаверам, колькі можна папракаць Пятру вырашыў і ёй кінуць крыўднае. Ты кажаш гэта так быццам, шкадуеш, што не зрабіла як некаторыя. Саша адказала не адразу. Але па дыханню яе Пятро адчуў, што паўза небяспечная, сцяўся чакаючы: « А што? Што ты думаеш? І шкадую. Як пляснула па твары і рэзка павярнулася да яго спіною, нацягнула на галаву коўдру. Не першы раз ужо так. Нечаканыя і дзіўныя пераходы ад самых гарачых прызнанняў шчырай блізкасці, ласкі пяшчоты да папрокаў і нават сваркі, асабліва калі і ён заводзіўся. Апошні час зразумеў, што самае лепшае ў крытычную хвіліну змаўчаць. Змаўчаў. Але ўсё адно было крыўдна, да душэўнага болю. Няўжо яна не бачыць, як ён кахае, Няўжо не верыць, чаму яна зрабілася такая? Да вайны ў маладой у яе следу не было гэтай бабскай рэўнасці наадварот. Яна з яго смяялася, называла рэўнасць перажыткам, якога інтэлігентны чалавек павінен саромецца. Чаму ж яна цяпер не саромеецца, нават пры людзях? Мы пастарэлі, але са сталасцю прыходзяць мудрасці і спакой. Ва ўсім Саша разумнай, спакойнай акрамя гэтага свайго пачуцця. Дзіўна. Зрабіце ёй балюч. Не. Не-не-не, не можа ён паспрабаваць памірыцца. Было ўжо так, што пасля сваркі нават слёз зноў наступалі хвіліны пяшчотнай блізкасці, яны былі не менш радасныя. Не. Не. Сёння мірыцца так хутка не хочацца. Няхай бачыць, што ён абражаны. Пятро таксама адвярнуўся. Месячык свяціў у акно. На падлозе ляжалі светлыя прамавугольнікі зашклёных шыб, два каля самага ложка і два бліжэй да акна. А пасярод чорна. Сярэдзіна рамы забіта фанеры. Пад печчу вядзе сваю нудную песню цвыркун. Яго звыкшыся не чуеш, калі засынаеш са спакойнай душой, задаволены ўсім, цверкун раздражняе, калі настрой вось такі не спіцца. Загаварыла пра сонку малая. Дзіця напомніла пра сябе, неяк адразу зрабілася лягчэй і святлей. Раптоўна захаладала, як гэта часта бывае вясной. Пасля малетняй цеплыні, што трымалася яшчэ ўчора зусім асенняя слата. Дождж, які ішоў перагонамі на працягу дня, колькі разоў пераходзіў у зарады снегу. Пятро раней прапаліў грубцы, наварыў супу не з-за вялікай любові да гэтай стравы, а з-за эканоміі пяць дробных бульбін, жменя пярлоўкі, цыбуліна і маленечкі на дзюбе ножа кавалачак масла, якое Саша купіла ленцы. А суп? Эх, слінка цячэ ад паху аднаго. Чакаў Сашу. Дзе находзіць у такую непагаць? Хворыя вялікія эгаісты думаюць толькі пра сябе, а фельчарыца здаецца ім няспыннай, нястомнай машынай. Яе можна выклікаць у любы час дня і ночы, адрываць ад хатніх справ, ад дзіцяці, ад мужа. Пятро ўжо неяк пратэставаў, патрабаваў, каб Саша прывучала людзей да парадку. Ты ж не хуткая дапамога. Яна павесіла на дзвярах медпункта аб'яву гадзіны амбулаторнага прыёму, гадзіны наведвання хворых дома. Але ад гэтага ёй не зрабілася лягчэй. Не можа яна не пайсці да хворага, асабліва калі выклікаюць да дзіцяці. А дзяцей хварэе многа, бадай больш, чым зімой. Аслабленыя, босыя, раздзетыя, яны лёгка прастуджваюцца на падманна цёплым вясновым ветры. У панізоўі ўспыхнула дыфтэрыя – Саша трое сутак не з'яўлялася дадому, працавала з эпідгрупай. А цяпер яшчэ дрыжыць за Ленку. Усё, у чым наведваецца да хворых, скідае у медпункце. Нягледзячы на рэдкі суп і такое надвор'е настрой пятра цудоўны. Не трэба нікуды ісці, ні на якія сходы, а наперадзе яшчэ добрых гадзін 5 ціхага вечара, калі можна будзе спакойна пачытаць, пагутарыць з Сашай, пацешыцца з забавак і бясконцых чаму малой. Асабліва радасна ад думкі, што можна будзе заняцца гісторыяй. Сам ён дзіву даецца, што ў яго абудзілася такая любоў да гэтай навукі чытае гісторыю старажытнай Грэцыі як добры раман. Ад часу таго, калі можна ўзяцца за кнігу, чакае з няменшай нецярплівасці як некалі спаткання з Сашай. Просто смешна. Саша не на жарт пачынае раўнаваць яго да міфічных багоў і герояў. Ва ўсякім разе сон, дзе яго абдымала Афрадыта за тры дні, прыгадала некалькі разоў, кожны раз са смехам, але часам з даволі уедлівым. Пятроек звычайна пазнаў жонку па хадзе, па стуку яе збітых абцасаў па цэментавай падлозе калідора. І Ленка пазнала, кінулася да дзвярэй: "Мама, мама!" Саша пачула яе, сказала з-за дзвярэй: "Лянок, маленькая моя, адыдзі ад дзвярэй, я халодная і мокрая. Пеця, вазьмі дзіця." Пятро пасадзіў малую на цёплую ляжанку. Не хачу к маме хачу нацалуйся яшчэ ты са сваёй мамай шчасце такое. Ты Бог. Дзён колькі назад у дачкі раптам з'явілася такая дзіўная лаянка безумоў ад маміных кпінаў з ягоных багоў. Посмяяліся яны ад душы, Пятру хацеў, каб малая зразумела, што гэта жарт, казаў, а мама багіня. Ленка – Упарта не згаджалася, злавалася. Не, ты Бог, а мама моя мама. Маша стаяла ў парозе, асцярожна скідала з галавы мокрую цыратку, якой накрывалася дажджу, і смяялася з дачыной лаянкі. «Ну што, Апалон згатаваў амброзію?» «Ага! О, каб ты, вялікая гера, мудрэйшая з багінь! Ты – бог!» – закрычала абураная Ленка. «Мама, дох, толка!» Здагадалася принести кроплю нектару – Жыццё было б лепшае, чым на лімпе. У цябе ёсць шанец кавтнуць гэтага нектару, яна падышла бліжэй, падбіраючы пад касынку мокрыя пасмы і гледзячы ва ўпор добрымі ласкавымі вачамі сказала: "Петя, там у сельсавеце мосціцца на начлег Уладзімир Іванович Лялькевіч. Няёмка ведаеш, каб наш партызанскі таварыш спаў на сталах. Ідзі, запрасі". І вось тут У першыню стае жнівеньскай раніцы 42-го года ён варухнуўся гэты страшны кашлаты звер. Рэўнасць. Цяжка варухнуўся, драпнуў вострымі бруднымі кіпцюрамі за самае сэрца. Саша за адно была малайчына. Пасля любой сваркі ніколі доўга не дзьмулася, як некаторыя жонкі па два тыдні не размаўляюць. У яе злосці і крыўды хапала самае большае на паўсутак. Такая яе рыса прывучыла Пятра таксама хутка забываць усе яе крыўдныя словы. Забыўся ён ужо і на тое, што яна сказала ўначы тры дні назад гэтае яе, а што ты думаеш і шкадую. Моцна такі ашаламіла, але тады ён разумеў, сказала на злосць яму. А цяпер, апякла думка. А можа, праўда шкадуе, што не стала жонкай Лялькевіча, калі той паранены паўгода жыў у іх хаце і для вяскоўцаў, для ўлады нямецкай лічыўся яе мужам. Саша чакала, што ён адкажа, не зводзіла вачэй. Можа, адчувала, што выбухне яго рэўнасць. Пятру здалося, што яна нават хоча, каб ён вытыркнуў лыч гэты звер, што варухнуўся ў ім, што ёй хочацца пацешыцца з яго душэўнага болю, няхай, маўляў, ні адной мне баліць. Але ж не, ён не пакажа ніводнай звярынай шарстінкі, Чалавек заўсёды павінен быць чалавекам. Дык вось, атрымай. Ты не можаш дараваць мне выпадковай сувязі, а я буду вышэй за ўсё гэта. Чаму ж ты не запрасіла? Няўжо трэба ўзгадняць са мною? Думала, што я буду супроць? Дзівачка ты! Ён ласкава сцёр з яе лба кроплі вады. Я запрашала. Я запрашала аднекваецца. Пятро засмяяўся: <laughs> Інтэлігент цяжка яму засвоіць прывычкі паўнаважаных, якія самі шукаюць, хто б іх накарміў і спаць паклаў. Саша затрымала яго руку і пацалавала ў далоню. Пятра гэта расчуліла і збянтэжыла. Ты слаўны, я люблю цябе. «Давай твою цыратку пайду!» «Не, накінь шинель, я збегаю да грамыка, упазычу што-небудзь на вячэру». Яна цяжка уздыхнула і выйшла. Выходзячы з сашай з дому Пятро нічога ўжо не адчуваў акрамя новага прыліву пяшчоты да жонкі ды клопатаў шчырага гаспадара, якому ў нялёгкі час трэба прыняць госця. Нечаканы сашын пацалунак. Звыклыя словы прызнання, якія яны звычайна часта казалі адно аднаму ў ложку, але рэдка вось так. Яе перажыванне, што няма чым чалавека пачаставаць, Усё гэта неяк адразу ўтымавала рэўнасць, зрабіла яе смешнай, недарэчнай. Сапраўды сталыя людзі з сур'ёзнымі поглядамі на жыццё, на сям'ю павінны саромцца такіх пачуццяў. Найлепшая зброя на гэтага звера спакой, вытрымка, вытрымка. Не заводіць сябе, не абражаць, не раз'ярываць чалавека, якога кахаеш так, што кожны яго неасцярожны ўчынак ці слова можа выклікаць тваю рэўнасць. Навучыцца кіраваць сваімі эмоцыямі. Пятро ішоў запрашаць гостя задаволены сабой у добрым настроі. Калі Саша вярнулася з марлівым клуначкам у руках, муж сядзеў каля стала з дачкой на каленях, а гость хадзіў па пакоі. Новы пратэз гумавы неяк жаласна папіскваў. Сашу чамусьці балючы ўразіў, гэты піск нібы яна толькі цяпер даведалася, што сакратар райкома таксама інвалід, якіх так многа і за якіх так баліць яе сэрца. Ёй здалося, што Владзімир Іванович нечым усхваляваны – І яна на міг насцярожана застыла, спалоханая, ці не сказаў якога глупства Петя. Калі ён яшчэ ў Булатава, паспрабуем нешта зрабіць, праверым, што яму інкрымінуюць. Гэта вы пра запечку, здагадалася Саша, кладучы пакунак на паліцу. Малая соскочыла з бацькавых калень, кінулася да маці: "Мама, мама, а што ты прынесла? Яйкі, і э, хачу яйка". Саша падхапіла яе на рукі, высока падняла, пасадзіла на печ. "Цішэй, лянок. Ты замінаеш дзядзю і далялькевіча. Владимир Іванович, паверце мне, я лячыла яго. Не мог Андрэй за печка нічога дрэннага сказаць. Ну бываюць балбатуны, як і э, асеклася, прабачце". Не буду называть ні, ніякіх прозвішчаў. Є, што п'яныя могуць ляпнуць усялякае глупства. Запечка не такі. І не піў, і ўвогуле не мог ён. Жонка яго расказвала, зямлю цалаваў, калі вярнуўся. У Сашы заблішчалі ў вачах слёзы. Я веру вам, Александра Фёдоровна, але баюся, што нічога зрабіць не здолею. Прабачце, Владимир Иванович, але я гэтага не магу зразумець. Я, канешне, малады камуніст, палітычна малаадукаваны, але ўсё-такі я чытаў Леніна праграму статут і разумею так, мы кіруючая партыя, цэнтральны камітэт кіруе ўсім, ажыццяўляе кантроль над гэтымі органамі, у тым ліку і над гэтымі. А ў раёне хто павінен сачыць? Вы, райком? Райком? Для мяне вы найвышэйшы аўтарытэт, я вас выбіраў. Ды да і не толькі для мяне камуніста, для кожнага чалавека партыйнага, беспартыйнага. Я Владзімир Іванович сказаў вам пра гэта не як госцю, не проста так. Я учора знарок хадзіў да вас, але нікога не застаў ні Анісімава, ні вас. Я звяртаюся да сакратара райкома. Вы, канешне, прабачце, што я так паклікаў госці, пачаў вось з такога пачастунку. Ды што вы просіце прабачэння? Якія могуць быць цырымоніі паміж намі, а тым больш, калі такая справа лёс чалавека. Вось именно лёс чалавека. І мяне здзівілі вашы словы. Баюся, што нічога зрабіць не здолеем. Я настаўнік, у мяне ў школе работы па горла вучоба, і вы райком патрабуеце з мяне з парторганізацыі за ўсё, за сяўбу, за лесавывазку, за фінансы, за малако, за шэрсць, за што хочаш. Дык паслухайце ж нас часам, што А то гэты булат у вас сядзіць на сходзе ксыча, толькі задае такія пытанні, ну, проста паміж намі правакацыйныя нейкія. А ён жа член бюро райкома. Не падумайце, што я скарджуся, але мог ён спытаць у нас пра гэтага няшчаснага запечку. А калі ўжо злавіў яго на месцы злачынства, як кажуць, дык думаю, таксама па-чалавечы можна растлумачыць. Мы ж усё-такі камуністы, і ўсе ваявалі, многія афіцэры – не такія тайны нам давяралі. Саша сядзела перад грубкай і раздзьмухвала агонь. Мокрае галлё не хацела разгарацца. Дыміла, дым адбівала ў твар, яна па дзіцячы рукавом выцірала слёзы. Лялькевіч, што быў прысеў каля акна, слухаючы Пятра, падняўся, падышоў да Сашы. Дайте мне партизану, я бы у мастак распаливать кай... костры. Уникая размовы, незычливо подумал Петро, и каб примусить его отказать по сутности, а может, подсвядомо не хочучи, каб он становился на колени побач с Сашей, Петро ступил до грубки, Имкливо опустился на колени, деликатно отхиливши жонку, и знарок двух сенсовно сказал — гэта і мы умеем. Нарэшце ты здагадаўся, сказала Саша. Ён дзьмоў на поўныя лёгкія са злосцю, якая чамусьці раптам закіпела ў душы. У перадыхах чуў, як за спіною папісквае пратэз, скрыпяць маснічыны. Лялькевіч хадзіў. Яго маўклівая хада пачала раздражняць Пятра. Гарачыя вуглі разгарэліся і адразу весела затрашчалі тонкія хваёвыя галінкі, шуганула полымя. Пятро падкінуў буйнейшых дроў, падняўся і апынуўся твар у твар з гостем. Уразіў дзіўны смутак у лялькевічавых вачах. У гэтым няшчасце сказаў ён з болем. У чым не зразумеў Пятро. Што булатаў выходзіць з-пад партыйнага кантролю. «Вы быццам скардзіцеся мне?» – іранічна хмыкнуў Пятро. «Можа мне ўстанавіць над ім кантроль?» «Ды не, Шапятовіч, усё гэта больш складана, чым вам здаецца, ні ў адным безумоўна булатаве соль». Саша, якая на падаконніку наразала з невялічкага ў паўфунта кавалка сала тоненькія скрылёчкі, перепыніла сваю працу з трывогаю вачах услухалася ў словы лялькевіча. Пятру не спадабалася і скарга сакратара, і яшчэ больш гэтая сашана трывога за яго безумоўна. Прыкідваецца сиратой, каб не браць на сябе адказнасці. Зняважліва перасмыкнуў плячамі. Ні чарта не разумею. А думаеш, я разумею з ледзь прыкметнай раздражнёнасцю спытаў Лялькевіч. Думаеш, калі я сакратар райкома, дык мне адкрыты ўсе таямніцы? Мне трэба, як бачыш, на падарожных район аб'ехаць. І ўжо больш спакойна. Я сам не разумею, няўжо там кінуў у гору на столь, не бачаць гэтай небяспекі. Няўжо Сталін з яго празарлівасцю не разумее, Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.